Suratul Fajr imeteremka maka Imeanza sura hii kwa viapo vya mambo yanayoonekana namna mbalimbali yanayopelekea kuangalia athari ya kudra kwamba wanaomkanya Mwenyezi Mungu na kukanya kufufuliwa watakujaadhibiwa kama walivyokwisha adhibiwa waliokadhibisha kabla yao. Na sura ikaingia kuthibitisha mwendo wa Mwenyezi Mungu wa kuwajaribu waja wake kwa kheri na shari na kwamba kupa kwake na kunyima kwake sio dalili ya kuridhika kwake au kukasirika kwake. Tena mazungumzo yakawaelekea wanaosemezwa ya kwamba hali zao zinafichua wingi wa pupa yao na choyo chao. Kisha inahitimisha kwa kuashiria majuto ya wanaopindukia kiasi na kutamani kwao kwamba laiti wangelitanguliza mema ya kuwaokoa na hayo wanayoteseka nayo ya vitisho vya siku ya kiyama na yanayokuwa ya kuiliwaza nafsi iliyotua iliyotanguliza mema wale sikiuke mipaka na itakavyoitwa iingie pamoja na waliokirimiwa miongoni mwa waja wa Mwenyezi Mungu katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Walfajr. Na hapa kwa alfajiri. Walayalin 'ashr na kwa masiku kumi washaf'i walwatr na kwa viwili viwili na kimoja kimoja wallaili idha yas na kwa usiku unapopita hal fi dhalika qasamun lidhi hijr je hapana katika haya kiapo kwa mwenye akili alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad kwani hukuona jinsi Mola wako mlezi alivyowafanya kina Adi irama imad Baghdad wa Iram wenye majumba marefu allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ambao haukuumbwa mfano wake katika nchi wa thamud alladhina jabu as-sakhra bilwad na thamudi waliochonga majabali huko bondeni wa fir'auna dhil الباد نفرعون من يفجينجي الذين طغوا في البلاد أمباو ولفن يجيوري كتكنشي فأكثروا فيها الفساد fasad wakakithirisha humo ufisadi fasabba alaihim rabbuka sawta adhab basi Mola wako mlezi aliwapiga mjeledi wa adhabu inna rabbaka labil mirsad hakika Mola wako mlezi yupo kwenye mavizio anawavizia fa ammal الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن ama mtu anapojaribiwa na Mola wake mlezi akamkirimu na akamneemesha husema Mola wangu mlezi amenikirimu وأما إذا idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, na ama anapomjaribu akampunguzia riziki yake husema Mola wangu mlezi amenitia unyonge. Kalla bal la tukrimuna alyatim, sivyo hivyo bali nyinyi amuwakirimu mayatima wala tahadduna ala ta'amil miskin wala hamhimizani kulisha maskini watakuluna at-turatha aklan lamma na mnakula urithi kwa ulaji wa pupa watuhibbuna al hubban jamma na mnapenda mali pendo la kupita kiasi kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka sivyo hivyo itakapovunjwa ardhi vipande vipande wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa na akaja Mola wako mlezi na malaika safu safu wajia yawma idhin bi jahannam يومئذ يتذكر الإنسان وأن dhikra na ikaletwa jahannam siku hiyo siku hiyo mtu atakumbuka lakini kukumbuka huko kutamfaa nini yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati atasema laiti ningelijitanguliza kwa uhai wangu fa yawma idhil la yu'adhibu adhabahu basi siku hiyo hata adhibu yoyote namna ya kuadhibu kwake wala yufiqu wathaqahu ahad wala hatafunga yoyote kama kufunga kwake ya ayyatuhan nafsul mutmainnah janna ewe nafsi iliyotua irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah rejea kwa mula wako mlezi umeridhika na umemridhisha fadkhuli fi ibadi basi ingia miongoni mwa waja wangu wadkhuli jannati na ingia katika pepo yangu